مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون مثل آنان چون مثل کسی است که افروخت آتشی را پس چون روشن کرد آتش پیرامون آن کس را از بین برد الله روشنی آنها را و رها کرد آنها را در تاریکی هایی که چیزی را نمی بینند بکم عمی فهم لا یرجعون آنان کرند لالند کورند و آنان باز نمیگردند از گمراهی او من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين یا مانند گرفتاران در بارانی سخت باریده از آسمان که در آن تاریکی ها و رعد و برقی است قرار میدهند انگشتانشان را در گوشهایشان از نهیب سائقه ها از ترس مرگ و الله احاطه کننده کافران است یکاد البرق یخطف ابصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير نزدیک است که برق برو باید چشمانشان را هرگاه که روشنی دهد برای آنان راه روند در آن روشنایی و چون تاریک کند بر آنان بیستند و اگر میخواست الله قطعا از بین میبرد شنواییشان و دیدگانشان را همانا الله بر هر چیزی تواناست يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ای مردم بپرستید پروردگارتان را آنکه آفرید شما را و کسانی را که پیش از شما بودند باشد که شما پروا کنید الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء أخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون همان که قرار داد برای شما زمین را بستری و آسمان را سرپناهی و فرو فرستاد از آسمان آبی را سپس برآورد با آن از محصولات روزی را برای شما پس قرار ندهید برای الله همتایانی را حالان که شما میدانید و این کنتم فی ریب ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين و اگر هستید در تردیدی از آنچه فرو فرستادیم بر بندهمان پس بیاورید سوره همانند آن را و فراخوانید گواهانتان را به کمک در برابر الله اگر هستید شما راستگو گو فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ پس اگر نکردید و هرگز نتوانید کرد پس پروا کنید از آن آتشی که هیزم آن مردم و سنگ هاست که آماده شده است برای کافران